Book 2 ორი ორი ოჯახი ოჯახი ბაბუა ბაბუა ბებია ბებია ის და ის ის კაცი და ის ქალი мама мама деда деда ის და ის ის კაცი და ის ქალი ვაჟი ვაჟი ქალიშვილი ქალიშვილი ის და ის ის კაცი და ის ქალი ძმა ძმა და და ის და ის ის კაცი და ის ქალი ბიძა ბიძა დეიდა მამიდა დეიდა მამიდა ის და ის ის კაცი და ის ქალი ჩვენ ერთი ოჯახი ვართ ჩვენ ერთი ოჯახი ვართ. ოჯახი არ არის პატარა. ოჯახი არ არის პატარა. ოჯახი დიდია. ოჯახი დიდია.